aan mij en maak mij nog hierdie eenmaal sterk. Ik wil die Filisteine straf omdat hulle my oe uitgesteek het. Hy het gevoel aan die twee pilare waarop die dak van die tempel was, die pilare in die middel van die tempel. Hy het in die pilare gestaan, met zijn rechterhand in een pilaar en met zijn linkerhand in die ander pilaar. Toe sê hy, Heere, laat my saam in die Filisteine sterf. En toe stoot Simson baie hard in die pilare, so hard soos hy kan. Die dak van die tempel het geval op die leiers en op al die mensen wat in die tempel was. Simson het gesterf, maar op daar die dag toe hij gesterf het, het hy meer mense doodgemaak as toe hy gelewe het. Sy broers en sy hele familie het gekom en hulle het om weggedra. Hulle het om begrawe in sy pa Manoachse graf tussen die stede Sora en Estahol. Simson was twintig jaar lang een leier van die Israëlieten.